Naumu esura ya kabiri Okukambuka kwa Ninive Ninive obukukambura yakutabalira Tabalinza aboma oteo nabukulinde miyanda Oyekomere kimo ogume oyetekateke Omukama alihai kukugarura we kitino kya Isiraeli nkoko kya Baire kiri omubisha ataka kisikirize akakinyaga Eyeryo mubisha likwetenga bozi likutukura nemyondo lijwete katuku Amagali genda shana nigamyaisa nkendi mizo muliro oroba gatekatekire endashana efarasi niziguruka Amagali nigaligitirira omumbarabara nigasirikira okunoku omukatale nigamyaisa okwobone muli nigarabya nkorurabyo abakuru beye nibetwa nibagenda nibasitara nibangua bagire aboma nekyo kwetangisizayo bakitaireyo ebigibya mwiga bikingukire omukikale emyoyo ebemereere omukama bamujwire bamutwara endole abajanabe nibachura okwobona ebiba nibatongya nibetera ebifuba Ninive neshusha ekitunga kya maize gali kugera nibeta nibagira bati mwemerere mwemerere kyonkatali unomu ali kugaruka munyage feza nezaabu ekigo kijwire bintu byaiguziringi muno ninive yaranduka yaranduka yasirika abantu bona tibaina mani munyugunyu amaisho gaba tukwire enyanga yentare eliya eliyai empako yentare zito mbali entale yatwaraga obwite bwayo mbali ebyana byayo byaikaraga hataliwo wakubiita kubi entale yaitaga obuite bwayo eshuba ebutagulira enkazi yayo nebyana byayo empako zayo ezijuza enyamaishwa ezo yaita inyanga zayo ezijuza enyama eyo yashanchamura omkama wa mayo na gambati leba mbemire kubi amagali ganyu ningokya ningachunkya omwika kandi entarezanyu ezito embanda nezitema omunsi timuki kwatamu minyago nentumwa zanyu tiziriulirwa marakarundi